Լրացներ այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 3 շաբթի։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտունու շրջանի հերերի բուժկետի մասին։ Նրա զրուցակիցն է բուժկետի վարիչ Նինելա Աբ รา համյանը։ Երաժշտության խորթավոր աշխարհում յուրաքանչյուր կարող է իրեն հարազատ մի բան գտնել։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի պետական կամերային նվագախմբի ջութակահար Մարգարիտա Ախնազարյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի հերհերի բուժկետը մինչև պատերազմը նաև որպես ծննդատուն էր ծառայում։ Այսօր երկու սենյակից բաղկացած բուժկետի անմխիթար շենքում միայն առաջին բուժողնություն են ցուցաբերում։ Առածտո ծննդատուն ալել։ Բայց մենք դե դա արդեն կավեշլի երկու հոգավանք աշխատում։ Մեր հասակի մարդիկ են ստո ծնվել։ Նրանայետը չէ արդեն։ Մենք դե չի կարելի է մինակ հիվանդանոցները մն ծնունդը ընդունում, էլ արդեն տները մը թողում չեն լիտա։ 14 թվին եթե իլալա 5 ծնունդ, ապա այս տարի 15 ծնունդ եմ նա։ Բուժկետի վարիշ Նինելա Աբ รา համյանը բացատրում է, որ անմխիթար շենքային պայմանների պատճառով Մարտունու շրջանային հիվանդանոցի բժիշկներից բացի ուրիշ բժիշկներ հրաժարվում են նման պայմաններում հիվանդներին ընդունել։ Շենքը վերանորոգման կարիք ունի, շատ հին շենք է, պատերը ծղոտ այաշինեց։ Ինչքան էլ ուզումս լակ 10 սվաղից մինա թափվում։ Այդ վերանորոգման դերդենք լիշտի շատ մտածում, ինչքան լավ ենք պահում մինա այդ մակրությունը տողկենում չի։ Մեր պայմաններն վերստի լավ չի, հսցնում չն։ Մի անգամ եկալն բժիշկն Ստեփանակերտից մոծ գրուպով տեղավորval չն ստեղ։ Այդ պայմաններն քիչ էր, էլի հերիք չրալ սենյակն են։ Բայց դե մարտունից տարին երկու անգամ կյաման բժիշկների խումբը, ինչքան հիվանդնոնիկ կանչում են կամ լողջին նշանակումներն անում, դեղեր ընտամ, իրանց մոտ ինչ ունինում ատամն, ինչ է լինում չի նշանակումն անում վերհանցերամ, իրանք ինքունի։ Բժիշկը կամ մանկաբույժը այս անգամ եկալա գյուղում առալ պրիվկեքը, բայց տանում են Կրասնի բազար։ Դա հիվանդանոցում ընդհանրապես բժիշկը կամ աստուգում, մունքը սա հավաքվում ենք ընդ։ Բժիշկը ստուգում է թույլատրում է, պատվաստումն են անում ենք, բայց առաջ դիչել, առաջ մունք մեր հայացող հաջողության տակ ալել, որ մեկին անինք, որ մեկին չանինք, առանց բժշկի թույլտվության։ հա, Բայց մենք խիստ է։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովված են։ Դեղորայքը էսա ինչքան ժամանակա վերասին մին հինչ վեր դեղորայքը պակասն կզգում, առաջի օգնության պեները լողտամն մարդունա, առաջ կարմիր խաչնել էլ էլ տայիս, ենչ խեմ վավշե ավելի լավալ է։ Բայց մենք թայասիմ օրինակ մին հիվան ծենատամ կանչ, Կարմ չենք մունք այդ առաջի օգնությունը այնք, տիպեն ունիմ չիլի, միշտ ունիմ այդ առաջի օգնության դեղորայքը, բայց դե ընդհանուր բուժմանը իրանք քրում են պիրում ու քելանում, քե որ այդեմ դա այնքան թանգյանուց ծայրը նշանակում բուժկետի վիճակ, իջ այդքանը աբիսպեչի տան։ Շաքարախտնաշա ճնշումը դել հա արդեն 40-ից բարձր բնակչության կեսը ճնշում ավ Տիկին Աբրահամյանը պատմում է, որ ցաներ հիվանդներին էլ տեղափոխում են կամ շրջկենտրոն, կամ էլ մայրաքաղաք, որտեղ էլ նրանց ցուցաբերվում է համապատասխան բուժօգնություն առաջ այդքան շտապ օգնությունը հասանելի չէ ժողովրդին։ Մենք եթե զանգում ենք շտապ օգնություն, հասանելի է լի կյանքը։ Ես վերջերս այդ տեսակետից լավ։ Չեմ ոս մեքենա ունենք վեճ։ Դե շտապ կամ շենանք մեքենա ճարում օղարկում կամ եթե վիճակը շատ փիսանում ապա մարտուն է կլիպի տամ։ Իրաց բժիշկն էլ հդը կյամա հյուրոնում հիվանդին տանում Ստեփանակերտ կամ Մարտունի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ մի սեր Ինձ ու քեզ նայող աչքեր փայլում են Մեր սպասված մեծ երազանք Քեզանով է որ ապրում ենք, զգում ենք կան Աշխարհում կա լույս մի բան Լույս աշխարհ եկած փոքրի հատեքյաթը որ դարձնում է կյանքը ջինչ իրենով են ալացնում ամեն ինչ մարդուն աստծոց մի մեծ բարք է փոքր արե կյանքն է դառնում թեթե աստծոց մարդուն մի մեծ նվեր լուսավոր մի սեր սպասող աչքեր ցանկանում եմ քո կյանքում լացնանցնի մի վարքյանում չքվի թող ու տիրոջ լույսին ներքո կհարթես ճանապարհը միշտ քո Մարդուն աստծոց մի մեծ բարքեր Աստծոց մի մեծ պարգև Լարային ուրախ եւ բարձր դրամատրությամբ Կարծիք հաղորդաշարն եմ այս կարող լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ երաժշտության խորհրդավոր աշխարհում յուրաքանչյուրը կարող է իրեն հարազատ մի բան գտնել։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի պետական կամերային նվագախմբի ջութակահար Մարգարիտա Ախնազարյանի հետ։ Երաժշտության խորհրդավոր աշխարհում գրեթե յուրաքանչյուրը կարող է իրեն հարազատ մի բան գտնել՝ սրտի սառույցը հալեցնող կամ թանկ հուշեր արտնացնող։ Իսկ երաժիշտ դառնալը թերևս առաքելություն է, երկնային պարգև։ Զգայուն սիրառած զգացմունքային մարդուն է հասու ոչ միայն պարզապես նվագել, այլ լինել երաժիշտ բարի ամենաընդգրկուն իմաստով։ Զրուցակիցս Արցախի պետական կամերային նվագախմբի ջութակահար Մարգարիտա Հախնազարյանը, ում հետ մի բաժակ թեյի շուրջ շփումը ջեր մտնոլորտում շատ հաճելի պահեր ապարգևեց, իր սիրելի գործիքի հետ մանկուց է կապված։ 4 տարեկանից դասական երաժշտության համերգների հաճախող երեխայի սրտում դժվար թե երաժշտության հանդեպ եղած հունդը չծլարձակեր ու պտուղներ չտար։ Արդեն մեկ տասնամյակից ավելի Տիկին Մարգարիտան Արցախյան բեմում Սիրելի գործիքի ջութակի օգնությամբ հաղորդակցվում է հանդիսատեսի, իսկ լսարանում արցախցի շնորհալի երեխաների հետ։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Տիկի Մարգարիտա, նախ կցանկանայի խոսենք երաժշտության հետ կապի մասին, արվեստի այդ ճյուղն է քննել հատկապես շատ նուրբ զգայուն գործիք ճութակը, ինչպես կապվեցիք երաժշտությանը։ Ես ծնվել եմ երաժշտական ընտանիքում։ Իմ papայի ցեղը համարյա բոլորը երաժիշտներ են։ Papas ճութակահար, եղբայրներ եւ ես այդպես դարա ճութակահար։ Քանի որ 4 տարեկանից ես հաճախում եի համերգներ, միշտ ինդուրը գալիս էին համերգները շատ շատ մեծ հաճույքով լսում էի եւ ընտրեցի այդ ճյուղը։ Մայրիկս ճիշտ ինժեներ էր, բայց նրա ցանկությունն էլ էր, որ ես դառնայի երաժիշտ։ Եվ շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ մամայից, որ ճիշտ ընտրություն արեցի չեմ փոշմանել, որտեղ մինչև հիմա ես շատ-շատ սիրում եմ իմ գործիքը։ Գործիքի ընտրությունը, այսինքն էլի ինքնստինքյանի է։ Այո, դա արդեն բնական էր, papan ջութակի դասատու էր, գնացինք։ Ավելի ճիշտ կարելի է ասել, որ մենք ընդհանրապես դաշնամուր չունենք, ստիպած <laughs> գնացի ջութակի։ Բայց ճակատագրական էր։ Այո, շատ շատ ուրախ եմ, որ ես մամայի երազանքը կատարեցի։ Ջութակը կոնկրետ ձեզ համար ինչ առանձնահատկություն ունի։ Շատ նուրբ գործիք է չտեսնված։ Այդ տեսակետից ես շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ Թակուինա ջութակը ես բոլոր գործիքների վրա, որի վրա լավ նվագում են, ես բոլորը սիրում եմ։ Եվ շատ սիրում եմ ակարդեոն, շատ սիրում եմ դուդուկ, շատ։ Մի խոսքով, ես եթե գործքի վրա լավ են նվագում, երաժշտական են նվագում, շատ եմ սիրում գործիքները։ Ընդհանրապես երաժշտին շատ եմ սիրում։ Իսկ մարդու բնավորությունը, բնույթը կարող է կապ ունենալ իր երաժիշտ դառնալ չդառնալու հետ կամ գործիքի ընտրության հետ։ Այո, կապ ունի գիտեք ինչ տեսակետից, որ եթե միջև անգամ ինքը երաժշտական մարդ չի, եթե դառնում է երաժիշտ, դա նկատվում է, որ երաժիշտ չի հոգով երաժիշտ չի։ Պիտի հոգով երաժիշտ լինես երաժիշտ դառնալու համար։ Ու 100-150 հոգի առաջապի են գնում երաժշտական դպրոց, մի 10 հոգի են շարունակում։ Արդեն մնում են նրանք, որոնք իրոք հոգով երաժիշտ են։ Այսինքն ներսից պետք է։ Այո, այո, պետք է զգաս, պետք է սիրես, պետք է ապրես երաշխունով։ Տիկի Մարգարետ, արդեն 10-ամյակից ավելի Արցախի հետ եք կապված, իսկ ձեր առաջին այցը եղավ ավելի վաղ, ինչքան տեղյակ եմ։ Ես աշխատում էի ռադիո հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբում առաջի օրվանից, ստեղծվան օրվանից Դուրյանի եւ Մանգասարյանի ղեկավարությամբ։ Եվ մենք 84 թվականին ռադիոյի սիմֆոնիկի հետ եկանք Արցախ 15 օրով եւ շատ շատ-շատ լավ տպավորություն ստացա եւ բնությունից եւ մարդկանցից ինչ խոսք շատ հավանեցի շատ հաճելի մարդկանց հետ հանդիպեցինք զարգացած շատ խելոք ժողովուրդը։ Ես հավանեցի շատ։ Ու երբ արդեն ինձ հրավիրեց պարոն Մուրադյանը արդեն 2004 թվին, ես առանց մտածելու պատասխանեցի, որ կգամ, որտեղ ես գիտեի ես ուր եմ գնում։ Եվ շատ գոհ եմ, մտադիր եմ, ինչքան որ ես շնչում եմ, մինչև վերջ աշխատեմ։ Արցախի կամերային վագախմբի ստեղծման առաջին օրերից։ Այո, այո, հիմնադիր, այո։ Եվ տարվա մեծ մասը, հիմնական մասը Արցախում է։ Շատ անգամ ինձ հարց են տալիս, ո՞նց եք հարմարվում։ Բայց ես զարմանում եմ այդ հարցի վրա, որովհետև ինձ համար կապ չունի մարդը որտեղ է ծնվել, որտեղ է ապրել, ինչ մասնագիտությանը։ Ինձ համար մարդը պետք է մարդ լինի։ Ես դեռ շատ մարդիկ եմ հանդիպել, շատ ինտելեկտուալ բարձր մակարդակով, որ միգուցե շատ անգամ ես Երևանում եւ չեմ հանդիպել։ Եվ շատ հոգատար, շատ եմ հավանում, այդ բնության մասին չեմ ասում։ Ես շատ գոհ եմ, որ այստեղ աշխատում եմ, իմ կյանքը երկարեց։ Տիկի Մարգարիտա ասում են, որ Արցախցի հանդիսատեսը շատ ավելի պահանջկոտ է։ Դուք որպես երաժիշտ համերգների ժամանակ ասենք զգացել եք դա։ Ես չեմ կարող ասել ավելին, որտեղ Երևանի հանդիսատեսները շատ խստապահանջ, բայց ընդհանրապես շատ լավ ընկերներն ենք, որոնք շատերը շատ լավ հասկանում են եւ միշտ նվիրված մարդիկ կան, որոնք 11 տարի բոլոր համերգները հաճախում են եւ տարբերությունը զգում են առաջի համերգներից եւ մինչեւ մա ինչքան մեծ աճ է Չնայած նվագախմբը մնացել է 3 Երևանից նվագող, բոլորը Արցախից են, բայց շատ մեծ պրոգրես է եղել, շատ մեծ աճել են։ Դուք արտերկրում եք հանդես եկել համերգներով, տեսել եք արտերկրյա հանդիսատեսին, տեսել եք նաև ավելի մեծ ու հարմարավետ դահլիճներ, բեներ։ Երբ համեմատում եք մեր հնարավորությունն ու մեր հանդիսատեսը նաև մակարդակ զարգացվածության երաշխության առումով Արցախը, եթե համեմատելու։ Ես գտնում տեսնում եմ, որ Արցախի հանդիսատեսը պակաս ճաշակ չունի, առաջինը շատ ջերմ են մեզ ընդունում։ Մյուս երկրներում այդ ջերմությունը այդքան մենք չենք զգում։ Միգուցե մերոնք են, <laughs> մեր հայերն են։ Շատ լավ հանդիսատես ունեն։ Դե Մարգարիտա, դուք սաներ ելունեք, հետաքրքիր է առաջինը ինչն եք կարևորում կամ սովորեցնում երեխաներին։ Խոսեցինք, որ զգալը շատ կարևոր է։ Նրանք տեխնիկապես ճիշտ նվագեն, քանի որ ջութակը չեն կարող հեշտ գործիք համանել այնամենայն։ Տեխնիկապես այդ ամեն ինչը ձեր ասածով ճիշտ անեն, թե պարզապես զգան։ Փոքր ժամանակ, որ սկսում են, իհարկե կարևոր է տեխնիկա։ Ձերքերի դրվածքը կարևոր է դա է, որտեղ դա շատ աննպաստում լավ նվագին։ Ձայն ամենի լավ որակին։ Իհարկե, բայց ընդհանրապես, եթե երեխան երաշտական չի, ինչքան ուզում ես տանջվես, դա մի քիչ դժվար է ձեռք բերել։ Ձերքերի դրվածք ավելի հեշտ է։ Երաժիշտ դառնալու համար շատ կարևոր է, որ նա եւ կարդացած լինի, եւ դաստիարակված լինի, նուրբ լինի, զգայուն լինի շատ։ Կարևոր հանգամանքներ են, որը դասատուն սովորեցնում է, բայց եթե երեխայի մեջ չկա, դժվար է։ Հիմա դարը տեխնիկայի դար է, ինչ խոսք, բայց ես ավելի գնահատում եմ երաժշտական կողմը։ Իսկ զգում եք, որ երաժշտության հանդեպ այդ սերը, զգայունությունը, զարգանալու ցանկությունը սաների մեջ։ Այո, ես գում փողցա իմաստով եմ ասում։ Գիտեք ինչ, այո, երեխաները սկզբից իհարկե դժվարանում են, որտեղ դա շատ դժվար գործ է։ Ձերքի դրվածքը եւ այլն շատ։ Զգում ես, որ մեկ-մեկ ցանկություն չեն ունենում, բայց միևնույնն է գալիս է։ Շատ նշանակություն է կոնտակտը դասատուի եւ աշակերտի։ Եթե երեխայի հետ կոնտակտ գտնում ես, դա նպաստում է լավ աշխատանքի։ Մի անգամ երեխային հարցրեցի, ասեցի դու ես յութակը ընտրել, սիրում ես յութակը։ Շատ ազնիվ իր մամայի մոտ պատասխանից չէ ու բոլորը ծիծաղեցին, բայց մեծ հաճույքով հաճախում է։ Երևի ծնողներն են նպաստել։ Չէ, դուրը գալիս է, ուղղակի դժվար է։ Իսկ ունեք ինչ որ մեթոդ որպես մանկավարժի, որ դժվարությունները, թեկուզ ծուլությունը, խոչընդոտները հաղթահարելու։ Այո, քանի որ մենք ինդիվիդուալ ենք պարապում ամենաշակերտին, պետք է գտնես ինչպես նրան տրամադրես, որ նա ցանկություն հայտնի գա դասի։ Եվ ծնողների վերաբերյալ, որ պետք է ծնողներին ուրախացնեք, շատ նշանակություն է։ Պետք է խոսել հետները, որ ճիշտ ուղու վրա դնել։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսինքն մետոդը է պետք։ Այո, այո, երկուսն էլ պետք է իրար սիրեն։ Եթե սեր լինում է դասատուի եւ աշակերտի մեջ, դա զգացվում է։ Եթե նա չի լուզում պարապի, մեկա գալիս է իրա դուրը գալիս է։ Դու զգում ես, դասին իրան դուրը գալիս է։ Պարապեր չէ միգուցե, <laughs> բայց դասի գալ ցանկություն կա։ Բոլորին տարբեր բաներ եմ ասում, պետք է ուրախացնես, իմանաս ինչ ասես, որ ազդի իրա վրա։ Մի խոսքով ամեն մեկին պետք է առանձին մոտեցում ունենաս, որ հաջողության հասնես։ Պետք է նվագես իրանց համար փոքր բաները, թեկուզ եւ սիրուն նվագես, որ ինքը լսի, զգա։ Ես զգում եմ, որ նվագում ես, իրադուրը գալիս է։ Հետո մի պատմություն պատմես, մի կոմպոզիտորի մասին մի բան ասես, ոնց է ստացվել։ Մի խոսքով Այսինքն ընդհանուր նաև երաժշտ աշխարհին ծանոթություն։ Այո, այո, այո։ Տեղյակ լինի կոմպոզիտորի կյանքի ինչ որ դրվագի հետաքրքրվի։ Հիմա ես իրենց ասում եմ արդեն 9-8 տարեկան երեխաներ կան, որ համակարգիչների հետ արդեն շփվում են։ Ես իրենց ասում եմ, հիմա շատ մեծ հնարավորություն կա, դու նվագում ես Վիվալդի։ Դու բացարա որ գաղափար ունենաս այդ կոմպոզիտորի մասին, որ անգրադիտ չլինես հարցն Վիվալդի երբ հարցնվել ինչ արել, ինչ որ դու երաշխություններ իրան հասկանաս կոմպոզիտորի կյանքը որակն այո իհարկե ես իրանց միշտ ասում եմ շատ անգամ երեխային հարցեր տալիս ինչ ես նվագում չեն իմանում 4 դասանը 5-րդ դասանը ես աշխատում եմ որ երեխաները գրագետ լինեն իմանան ում են նվագում իմանան ինչ գործ են նվագում որ դարի գործ է, որ դառնել սկան։ Հետո ես բոլոր աշակերտներից միշտ չնայած եւ Շուշիում մել էի աշխատում, նրանք է միշտ մեր համերգներ հաճախել են։ Միշտ նրանք պետք է լսեն կենթանի համերգները դա ուրիշ է։ Նրանք տեսնում են մենք ինչպես ենք նվագում, նրանք տեսնում են մենք աղեղները ինչպես ենք տանում եւ բեմ դուրս գալը ոնց ենք դուրս գալիս։ Ամեն ինչը պետք է երեխային սովորացնել։ Բացի ծնողներից մենք է պիտի դաստիարակենք երեխան։ Միջև անգամ հայերեն, որ ճիշտ չեն ասում, ռուսական բառ չեն թողնում։ Ասում եմ հայերենով ասեք, ճիշտ խոսեք, որտեղ այստեղ մի քիչ ընդունված է ռուսական խոսքեր հայերի մեջ։ Ծնողը չի կարող ամեն ինչ սովորացնել երեխային։ Նա դպրոցում չի մամ ինչ կարող է իր երեխան իրան թույլ տա կամ դասին մեր։ Մենք պիտի պետք է իրանց ճիշտ ուղով վերադնենք։ Պետք է դաստիարակությունով է զբաղվում։ Շատ նշանակություն ունի դաստիարակությունը երեխայում։ Ձեր խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ Արցախում երաժշտ աշխարհը հուսալի ձեռքերում է Արցախի երաժշտական ապագան։ Այո, ինչ տեսակ է, ամենակարևորը մեր դիրիժորն է որտեղ նա շատ գրագետ ու շատ մեծ աշխատանք է տանում։ Մենք որ եկանք մեր նվագողները ու հիմա 10 տարուց հետո այնպես աճա է եղել, դա նրա համար է, որտեղ մենք միշտ աշխատանք ենք տարել սիստեմատիկ։ Կարևորը սիստեմատիկ։ Ես երեխային ասում եմ, դու ամեն օր հաց ուտում ես, չէ՞։ Նույն ձևի պիտի ամեն օր պարապես ոչ թե մի օր պարապես, հետո չպարապես, հետո 3 օր հանգստանաս, հետո մի օր 5 ժամ պարապես, ոչ։ Ամեն օր սիստեմատիկ։ Ինչ կցանկանայիք Արցախի երաժշտական աշխարհի հետ կապված։ Ես կցանկանայի, ես հիմա շատ լավ աշակերտ ունեմ Ալեքսանդր Հայրապետյան, որ շատ մեծ հաջողություններ է ունենում, ունեի ինձ մոտ սովորող Դավիթ Հակոբյան, ես կուզեի այդ ինձ երեխաներ շատ լինեն, կլինեն, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ ձեռքերում գտնվեն ճիշտ դասատուների մոտ որտեվ երեխաները այստեղ շատ ընդունակ երեխաներ են։ Տաղանդավոր երեխաներ կան։ Պետք է իրանց գտնել եւ բերել դպրոց։ Շնորհակալություն Տիկի Մարգարիտա հաջելի հագեցած զրույցի համար։ Կարծում եմ Արցախի հետ ձեր կապը դեռ երկար տարիներ կլինի, 10-ից 10 <laughs> եւ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ այսօրը ծնվել են Թոմաս Հարդին, անգլացի վիպասան, նովելիստ բանաստեղծ, Նիլ Ֆիլատովը, ռուսբժիշկ, ռուսական մանկաբուժության դպրոցի հիմնադիր, Պոլ Բենարա, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Կարլ Գելերոպա, դանիացի բանաստեղծ, նոբելյան մրցանակակիր, Էդուարդ Էլգարը, անգլացի կոմպոզիտոր, Տիխոմիր Պավլովը, բուլղարացի գրող, հասարակական գործիչ, Նիկոլայ Չուկովսկին, ռուս գրող, արձակի բանաստեղծությունների թարգմանիչ, Ջոնի Վասմյուլերը, ամերիկացի լողորդ, օլիմպիական չեմպիոն Կուարón կինոդերասան, Խուան Անտոնիո Բարդեմը, իսպանացի կինոռեժիսոր, Բեդրոս Կիրկորովա Ծակմով հայ բուլղարացի երգիչ, Միշել Սուտերը, կինոյի թատրոնի հերոստատեսության շվեյցարացի ֆրանսիալի զոհ ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Եվգենի Գևորքյանը, ռուսաստանցի հայտնի կինոկոմպոզիտոր, Դաշնակահար Ռուսաստանում առաջին ազատ ջազի կատարող, Յունա Մորիցա ռուսաստանցի բանաստեղծուհի, Թոնի Վյուզենա բրիտանացի հոկեբան, Ուենթորտ Միլլերը ամերիկացի դերասան, Սերխո Ագուերոն, Ցակմո լիբանանցի, արգենտինացի ֆուտբոլիստ։ հեռացել ես ինչ չի ասի որ հեռացել ես ինչքան հեռու գնաս ավելի դու իմ կդառնաս բացք հիմա տարբեր է քեզ սա երացնում է բայց ես ուզում դա ցույց տալ որ ոչինչ չկասկածեմ բայց մեկ չնից խոսքեր բացատրական բարարաններ հասկանալու համար որ միշտ ես ինձ սիրել երևի թե երևի դու երևի ինձ երևի Որ ազորել ես ու չի կարող Չինել ուրիշը ինտողքին Երևի թե երևի դու երևի Դու կարծում ես երևի Որ ազորել ես ու չի կարող Չինել ուրիշը ինտողքին Կեզանից բացի Ոչ տանջում ես, ոչ ստանում ինձ Մի շպտում ես ու նայում ինձ Էլ ես որ շաս եմ մարում եմ, խենթարում եմ, տարապում եմ չերից խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ իշտ ես ինձ իրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազորը ես ու չի կարող, մինեն ուրիշը կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազորը ես ու չի կարող, մինեն ուրիշը կողքին, կեզանից բացի Քեզանից բացի ոչ ոք չի կարող ինձ սիրտ մտնել Քեզանից բացի ոչ ոք չի կարող կողքից լինել Չի կարող երբ չեմ ուզում դու ճիշտ ես մտածում Որ ես քեզ եմ լոք սիրում Մտածում ես երեկվի Որազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը կողքին Երևի թե երևի դու երևի Դու կարծում ես երևի Որազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը իմ կողքին Երևի թե երևի դու երևի Դու կարծում ես երևի Որազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը իմ կողքին Երևի երևի նրանից բացի Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 2-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։